Fanny Mendelssohn estis germana pianisto cae componistino, la plei agia filino de la geezoi Mendelssohn, ricia germana familio. Fanny estis quin jaron pli agia ol sia plei una frato, la fama Felix Mendelssohn. Ciel membroi de la plei alta socia classo, la infanoi havis aliron al solida generala culturo. Ambau ricevis pianoleccionoin de sia patrino cae poste de la instruisto Ludwin Berger. De iunaggio ili ambau membrigis en la Musica Academia de Berlino. Ili estis educitai pri music teorio cae componado de Carl Friedrich Zelter, quiu presentis la Meldenson familion al Goethe. La gefratoi estis forte ligitai per sia comuna passio por musico. Tre frue Fanny comensis componi. La vercoi de Fanny ofte estis ludatai cune cun sia frato, ce la familia heimo en serio de dimancha y Sed, quiam si estis nur de quin la patro escribis al ci, Musico eble ichos la profecio de Félix. Dum por vi, gi povas cae devas esti nur ornamajo. Cae aldonis, que si ne perdu sien viri netzon pro sia virtuos etzo empian ludado. La music historiisto Taruskin suggestas che la vivo de Fanny Mendelssohn estis la risulto de soziei antaujugioi cae patriarcae moroi. Tiae sintenoin havis la patron de Fanny cae tia viretza sosia sento esprimi zelter en letero al get, prescribante la admirindan capablon de Fanny qui el pianisto. Li diris, si ludas qui viro. Dum la successa musica carriero de sia frato, Fanny helpis lin per construai su gestoi, qui un liciam zorgi consideris, cae moc cin Minerva laula Roma de ino de saggezzo. Fani vidis siam fraton farigi el stara componisto cae directisto quiu presentis successa in concertoin. Li estis ricevita de la regino Victorio cae fondis la Leipzig conservatorion. Dume, si afflictita de la tiama sexa discriminatio, devis limigi sin presenti concerto in private, celante sian familion cae proximuloin, sen ech havi la chanson publicigi sien vergoin fronte al tiu ci situazio la Gefratoi Mendelssohn, i mendelson qui admiris uno la alian arrangis che quel che el siei vercoi devus esti publici sub lia nomo tri en lia collecto opus hoc cae aliai tri en lia opus nao tio chi causis embarazan momenton en 1842, quiam la regina Victorio ricevinte Felix en la palazzo Buckingham esprimis sian intenson canti alla componisto lian pezzon italien, la plei chatata de sci. Post la cantado, Felix, cum honto, sed honeste, confessis alla regino che tiu ci pezzo estas nelia, sed de sia fratino, cae li petis alla regino canti alian pezzon ciu estu de lia autorezzo. La unua publica apero de Fanny Mendelssohn kiel componistino venis en 1830, ciam John Thompson verkis en la London Revuo de Harmonitson, laudante plurain el siei cantoi, ciuin Felix montris al li. En 1846, cae sen consulti Felix, si decidis el doni collecton de siai pezoi, ciel Fanny Hensel, la familia nomo de sia ezzo. Post la publicigo, Felix scribis al gi, mi sendas al vi mian profesian benon, vi havu multe da felicio donante plesuron al aliai. Fanny Mendelssohn componis pli ol quar cent quindec musicajoin. Siei componajoi includas pianotrionon, pianoquarteton, orchestran uverturon, quar cantatoin, pli ol cent dudec quin pianain pezoin, cae pli ol ducent quindec lidoin quancam ci esti laudata pro sia pian luda lertezzo, lau la Academiulo Larry Todd, ci donis nur tri concerto in publice. de la 1990 iaroi, la vivo cae vergoi de Fanny Mendelssohn estis temo de pli detalai enquetoi. En 2010, La music historiisto Angela Mays Christian, per nova analiso del la manuscripto de la Pasca Sonato attribuitae al Felix, cae la menzio de tiu civerco en la tag libro de Fani povis certigi che ci estas de sia autorezzo. En 2017, unua foie, la orchestro della Royal College of Art en Londono presentis la pascan sonaton sub la giusta autorezzo de Fanny Mendelssohn. Larry Todd notis che quancam existas multe da pri la influo de la musico de Felix en Fanny cae pri tiu de Fanny en Felix – ambau estis forte influitae de la malfrua musico de Ludwig van Beethoven, lau formo, tonalezzo, cae fuga contrapunto.